Draga braćo i sestre, ja se radujem što smo svi danas ovde u Božjem domu, ovog lepog subotnog dana, gde možemo slaviti našeg Boga, našeg spasitelja, koga verujemo i koga očekujemo. No pre nego počnemo proučavati iz Božje reči, e, želim vam preneti pozdrave od moje supruge. Ona nije znala gde ću kojeg dana biti, ali mi je rekla gde god ideš, pozdravi sve od mene, jer ja sam je pozvao da i ona pođe sa mnom, ali sada nije mogla. Ona radi u našoj medicinskoj školi, ali kada drugi put budem dolazio, onda će ona doći. Ja sam joj rekao da je Makedonija lepa zemlja i da je narod vrlo ljubazan i vrlo simpatičan. Tako da eto, ona je poslala pozdrave, znači svima onima gde budem govorio, pa evo sada i danas ovde. Hvala. Danas ćemo proučavati o jednom interesantnom predmetu, odnosno važnom predmetu iz Biblije. Ja imam u zadnje vreme propovedam, imam jedan zajednički naslov, teme za naše vreme. Mi živimo u posebnom vremenu, vrlo neobično vreme i ja često puta čitam razne vesti iz raznih zemalja sveta, raznih e, crkava, raznih ljudi koji nisu religiozni i svi oni osjećaju da je vreme Isusovog dolaka, dolaska blizu. Neki ne kažu, koji ne veruju, oni kažu neki kraj se prebli, približava, dolazi kraj nečemu, neobično vreme, događaju se mnoge stvari, mnogi ljudi to vide, a mi koji proučavamo, Božju reč, sveto pismo, to vidimo još i više nego što oni vide. Jedino je to što moramo se pripremiti za taj dolazak. Znate, kada nam dolaze gosti, pripremamo se. Ali nama ovde ne dolazi gost, nego dolazi naš Bog, naš spasitelj, koji će nas voditi k sebi u kuće i stanove koje on nama priprema. Tako da današnje proučavanje bi bilo pod naslovom Isus je rekao, ja dolazim, bio ti spreman ili ne. On će doći, on dolazi, da li smo mi spremni ili ne. A šteta bi bilo, kada će to cijeli svoj život, idemo sa njim. Kažemo da smo njegovi, a da on dođe, pa da ne budemo spremni. Tako da, eto, naslov je, dolazim, bio ti spreman ili ne. I kada čitamo Božju reč, mi vidimo da još iz e, izlaska iz Edemskog vrta čovječanstvu je dato obećanje Isus dolazi, Isus će doći. Bilo je to hrabrenje, bila je to nada za sve hrišćane kroz mnoge vekove, za Boži narod naročito, a to je nada i za nas danas. I da, Napokon e, je to postalo gotovo izvorom zbunjenosti, jer mnogi kažu, pa od kada mi govorimo Isus će doći? Već i stari narodi, naši očevi, naši pradjedovi, govorili su Isus brzo dolazi. I to je ono e, što zbunjuje. Ali nismo bili spreman i on nije došao. I dalje smo ovde na ovoj zemlji. I dalje se tu zadržavamo, nekada imamo neke proslave, 100 godina ove crkve, 50 godina one crkve. To je sve dobro, ali to sve pokazuje da smo se vezali za ovu zemlju, jer na engleskom kažu mi moramo završiti posao i onda ići kući. Ovdje smo prolaznici, ovdje smo putnici. Obećanje je govorilo da će to biti skoro, ali ako se to skoro oteže vekovima, e, mi koji smo ograničeni sa nekoliko deset, desetina godina života, za nas se to čini da je to dosta davno. Ali događaj se moraju neki dogoditi pred sam Isusov dolazak. Postoje dva događaja koji se moraju dogoditi, dogoditi na ovom svetu, i u Božjem narodu pre nego što Isus dođe. Prvi događaj je ovo evanđelje, radosna vest, mora se objaviti po celome svetu. Kao što je brat rekao, ja idem na razne krajeve sveta, propovedam, i ljudi dolaze, ljudi se obraćaju, raznih klasa, raznih naroda. Ja sam iznenađen koliko ljudi vidim, nekada mi mislimo pa možda taj i taj čovjek je neka velika osoba, taj nije zainteresovan za Boga, taj ne razmišlja o Bogu, ili ta vojna lica, policija, ne. Svi oni čeznu, oni, oni, oni toliko traže, jer ne znaju, nisu naučeni, nisu upućeni. U svojim kolima uvijek imam knjige i kada ono naiđe nekada, kažu, kontrola saobraćaja i date dokumenta, onda date što radi policajac. On gleda vaša dokumenta, a da li ste razmišljali zašto on ide da vidi broj sa zadnje strane, kad mu je bliži broj a registracijski sa prednje strane? On ide da vidi šta imate vi u kolima pozadnje. I kad oni vide tamo vide knjige kod mene, pogotovo knjigu koja sam ja napisao, nekoliko knjiga, on brzo zatvara ovaj dokument i kaže, a ste vi napisali tu knjigu? Ja kažem, jesam. I brzo kažem, e, ova jedna je za vas, specijalno za vas. Znate, odmah osmeh na njegovom licu. On se obraduje. Dakle, vidite koliko ljudi čeznu, samo oni još ne znaju, nisu svi saznali za, za Isusov dolazak. I mi kao crkva morali bismo mnogo više raditi u tome. Isus kaže, ja sam zato rođen, mi smo zato rođeni, mi smo zato ovde, mi smo, pevamo onu pesmu da smo tu samo pro, prolaznici i putnici na, ovom, na ovoj zemlji. Ali pokažemo da, i životom da to jesmo, jer narod ne zna. Ako Isus bude čekao da samo adventisti objave, ono stvarno nikad neće doći. Jer jako, iako se puno radi, još uvijek ima puno, ali Bog čini da i drugi, kaže Pavle tamo, bilo kako bilo, evanđelje će se propovedati. I još i drugi ljudi propovedaju. Ja se sjećam kad me nedavno jedna crkva protestantska, a nekoliko su me zvali da kod njih držim predavanja, pa i oni koriste ta izraz. Evo došlo je puno prijatelja, želimo da kažemo da Isus dolazi, Isus će skoro doći i, i tako. Znači, mi kao Boži izabrani narod, mi smo poseban Boži narod na ovoj zemlji, moramo učiniti puno da se evanđelje propoveda. Mi svi znamo onaj tekst iz evanđelja po Mateju, 24. glava, 14. E, stih, gde kaže i propovedaće se ovo evanđelje za E, ovo evanđelje o carstvu Božjem za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj, kaže. Isus to kaže. Ja imam ovde ovoj našoj Bibliji na hrvatskom jeziku, to je sad noviji prevod, gde su Isusove reči napisane crvenim slovima. I ovaj stih je napisan crvenim slovima. Znači, evanđelje mora biti objavljeno u celom svetu. I to se danas ispunjava. To se danas događa. Kada malo prošetate po internetu ili pogledate razne e, crkvene e, programe, propovedi, puno se propoveda, puno se govori. E, drugi tekst koji je vezan uz ovaj događaj, znači da se evanđelje propoveda po celome svetu, nalazimo u knjizi proroka Zaharija, To je starozavetna knjiga. Starozavetna knjiga proroka Zaharija je najbliža knjiga otkriv, knjizi otkrivenja. Ovo je knjiga koja opisuje o posljednjim danima. I evo u osmoj glavi e, imamo lepe stihove koje ćemo čitati, jer one pokazuju čežnju, želju i interes naroda današnjeg u našem vremenu. Znači, Zaharija prorok, osma glava, od 20. stiha. I evo kako piše u Bibliji. Vi pratite znači, na makedonskom gde prorok kaže ovako veli gospod nad vojskama. Ne kaže on, nego Bog tako kaže. Ovako veli gospod nad vojskama. Dolazit će e, stanovnici, narodi iz mnogih gradova, da mislite ove mnogih gradova, dolazit će ljudi, narodi, Nije jedina, puno njih. I stanovnici jednog grada ići će u drugi grad govoreći hajde da idemo tražiti i moliti se Bogu i tražiti gospoda nad vojskama. Vidite, to Bože ime, Bog nad vojskama, ime koje označava njegovu jačinu, njegovu silu, vladar nad svim. I onda kaže oni koji čuju, kaže idem i ja. 22. stih kaže, tako će mnogi narodi i silni, moćni narodi doći tražiti gospoda nad vojskama u Jerusalimu, to bi ja ovdje rekao, u Skopju, znači u svim gradovima, u, u Jerusalimu i tražiti milost Božju. Onda 23. stih kaže opet ovako veli gospod nad vojskama, U one dane dogodit će se da će deset ljudi iz svih jezika narodnih hvatati za skud, za haljinu, za odreću čovjeka, jevrejna, tu bi ja rekao čovjeka adventistu, govoreći idemo s vama, ovde piše jer čusmo, u originalu kaže jer vidimo da je Bog s vama. Vidimo da je Bog s vama i mi idemo s vama. Vidite, kada malo pogledamo ovaj e, tekst, Pogotovo ovaj zadnji stih gde kaže u te dane dogodit će se da će deset ljudi. Da li ste ikad razmišljali zašto nam je Bog dao deset prstiju? Ne mislite kad bi imali devet ili osam ili dvanest. Ne bi tako mogli raditi. Deset je u Bibliji broj, broj savršenstva. Zato imamo i deset zapovesti. Bog je sve rekao. Nema šta da se kaže. Danilo, kada opisuje njegovo školovanje i kaže deset puta, uzima tu brojku deset. Naučeno gledano, za deset dana se ne mogu dogoditi neke velike promene, ali on je verovao da je Bog, kad Bog nešto kaže, da će tako biti. I onda vidimo, piše tamo da je bio deset puta bolji od svih drugih. Dakle, vidite, braći i sestre, što se mora dogoditi u svijetu. Evanđelje će se propovedati svim narodima, svim jezicima. U nekim zemljama ima puno naroda. I kada čitamo ono Danilo treća glava, kad su došli na posjećenje ono kipa, bili su iz mnogih jezika. Zamislite koliko je tu naroda bilo. Arheologija je pronašla sve te instrumente koji su se koristili eh, u, u, u orkestru koji je tada svirao. Pronašljena su i peći, u ko... jer oni si, Vavilon je građen od cigle, od zemlje, a vez, ta cigla je vezivana e, asfaltom, smolom. I u tim pećima se topio asfalt i u takvu peću su eto bili bacili one mladiće koji su bili bogoverni. Dakle, što vidimo ovde? Da se evanđelje e, mora propovedati po celom svetu, ljudi moraju, moraju svi moraju znati za Isusov dolazak. E, drugi događaj koji se mora dogoditi je taj crkva mora u celosti odražavati Hristov lik. U potpunosti. Znate šta kaže Biblija? Da mi e, svakog dana se posvećujemo, usavršavamo Neće biti to da čekamo kad Isus dođe, pa onda će on progledati kroz prste. Naprotiv, bit će drugčije, kao što ćemo kasnije vidjeti iz jednog teksta koji ćemo čitati. Mi moramo biti spremni kad Isus bude došao. I evo, odmah možda da pročitam, znači svaki pojedinac mora odražavati Hristov lik. Ja sam slušao jednu propoved od jednog protestantskog velikog propovednika, Billy Grema, koja na stadionima držao. Bilo je, nije bilo velike dvorane da primi one koji su došli. On kaže jedan put, kada je to bilo u Porto Riku, kaže narodu, ja znam da među vama ima oni koji lažu, znam da ima oni koji kradu, znam da oni koji tako žive, ali vi se danas morate promeniti, kaže on, Vi ste danas sa Hristom. Kad se vratite kući, vaš komšija mora primetiti da ste bili sa Isusom. Vaš, vaš pas mora primetiti da ste bili sa Isusom. Vaša mačka mora primetiti da ste bili sa Isusom. Braći i sestre, to je stvarno tako. Mi moramo doživeti tu promenu. Mi smo danas u Isusovoj kući, tu smo došli s njim. Vi znate, kad smo imali malu decu, pa kad odu da se igraju sa nekim drugima, sad dva kad dođu, posle kažu, vidi se da su tamo, poprimili su nešto, naučili neke nezgodne reči i tako dalje. Dakle, vidite, ta promjena i u našem duhovnom životu mora tako brzo doći, jer nikada ne znamo. Ima jedna pesma, eh, ne znam da li ima kod vas u makedonskom, eh, mi u Hrvatskoj imamo 450 pesama, ima jedna gde kaže kad odjekne Božja truba i kada sam gospod bude dolazio i kada dođe sa moćnim anđelima i onda kaže u tom silnom mnoštvu moram biti ja. I onda ima ona druga pesma koja kaže možda će, e, s neba će uskoro doći naš spas, možda večeras još. Kada me pastor jedne protestantske crkve pozvao da kod njih držim predavanja i meni on piše petak ujutro, trebali smo uveče u 7 sati to da imamo. On dobijam ja e-mail, kaže, brate drago, ako Isus ne dođe do 7 sati, vidimo se u 7 sati. Znate kako me to dirnulo i sad to zvuči. Ja nisam nikad tako razmišljao, a to je ono kako trebamo razmišljati. Jer može, s neba će doći uskoro naš Bog, možda večeras još. I sad u duhu ovog našeg proučavanja, da li sam spreman ako dođe večeras, da li će to biti radosna vest za mene, da li će biti to neka strašna vest, to od mene zavisi. Idemo sada pročitati tekst iz Novog Zavjeta, Evanđelja po Mateju. Mi znamo ko je bio Matej, čovjek koji je kroz svoje ruke e, imao veliko bogatstvo onoga vremena, pa čak je radio nešto što nije bilo u shodno sa is, načinom e, da služi Isusu i kad je, on je, kažu komentatori, e, ostavio to veliko blago i prihvatio je novo blago koje vredi više nego svi novci koji su skovani ili napisani pre njega i posle njega. Znači, otvorit ćemo sedmu glavu Evanđelja po Mateju, jer to je još uvek tekst propovedi sa gore blaženstava. Danas kada dođemo Izrael, ima jedno brdo za koje kažu to je gora blaženstava, tu je Isus održao propovedi, iz, propovedi izgovorio ona blaženstva i čak su hodočasnici napravili jednu crku sa sedam zidova, znači sedam blaženstava koje Isus izgovorio. Ali, evo, mi ćemo čitati iz sedmog poglavlja, to je još uvek iz, te, iz govora, iz te propovedi, a ta propoved je bila e, namenjena stanovnicima nebeskog carstva. To nije bilo na evangelizaciji onima koji još ne znaju, nego tu je, kako biblijski komentatori kažu, to je ustav nebeskog carstva. I evo da čitamo e, u Mateju 7 i da čitamo od 21. stiha do 23. Ove stihove čitao sam kod jednog dobrog teologa, dok prista kaže, to su najteži stihovi u Bibliji. Najstrašniji stihovi u Bibliji. A zašto? Evo da vidimo. 7.21. Neće svaki koji mi govori, gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Onda dalje kaže 22. Mnogi će mi reći onaj dan, gospode, gospode, pa zar mi nismo u tvoje ime prorokovali eh, ili tvojim imenom zle duhove izgonili i tvojim imenom mnoga silna dela činili. I sad vidite ovaj strašan stih. Tada će im reći nikada vas nisam upoznao. Odstupite od mene vi koji bezakonje činite. Ovo su najstrašniji stihovi Biblije. Zamislite, ja sam razmišljao o tom i dan danas još razmišljam. Isus dolazi i ono kako nekada smo deci pokazivali, e, čeka kod vrata, pozdravlja sve nas, sve spašene na ulasku u nebesko carstvo I zamislite da odjedan pot, kako bi to bilo, ops, pre, ja dolazim u kao stop. Znači, ne možeš ući. Pa gospode, pa ja sam celi svoj život posvetio tebi, školovao tvoje propovednike, puto po celom svetu, propovedao, spavao i ovde i onda i bio i gladan i umoran i prehlađan i sve. A on će reći, ne, Nikad te video nisam, još šta kaže? Idi od mene zlikovče, kaže u jednom prevodu. Zamislite te strašne reči. Ja nisam nijedno čudo do sad učinio, nikoga nisam izlečio, a ovaj, ovaj koji ovde rekao kaže, pa u tvoje, kroz tvoje ime smo mnoga čuda činili. Vidite koliko moramo razmišljati o sebi, koliko se mi moramo pripremiti za taj dolazak jer obećanje i dalje stoji. On dolazi, zaista dolazi. Znaci njegovog drugog dolaska se ispunjavaju jedan za drugim. Pre neki dan sam čuo od jednog mog bivšeg studenta, on živi u Americi, i kaže on, profesor, znate kakvih ima najnovih znakova? Reci mi, kaže njemu. Kaže, u Americi sada, toliko su daleko otišli od Isusa, od svega što je dobro, pa kad u srednjoj školi ili na fakultetu nema toalet, muški toalet, ženski. Svi ulaze u jedan. Kaže, čuj, nema sada više strašno. Ja, I onda kaže, kad ispunjavi formular, tamo piše pol, ranije pišemo muški, ženski, sad kaže ima muški, ima ženski, ima bio sam muški, sad sam ženski, bio sam ženski, sad sam muški, želim biti muški, želim biti ženski. Vidite koliko, koliko su ljudi daleko otišli od Boga, daleko otišli od istine. Zar to nije znak da Isus brzo dolazi? Ne može ova zemlja opstati e, sa takvim načinom života. Biblija kaže, Bog će uništiti zemlju. Sad se priča, bit će kao neki treći svetski rat. To ga neće biti, jer Isus će biti taj, ako oni bace bombe jedne na druge, o Isus neće doći u tom mrtvom pobijenom narodu, nego će doći, eto, da on, mi koji ga živi dočekamo, a ja verujem da vi i ja ćemo ga živi dočekati. Jer munjevitom brzinom se to događa. Neki kažu, pa još nije bilo to Nije bilo ovde, ali bilo je negde drugde. Neki znaci nisu sveopšti. Ima oni koji će se svugde dogoditi, ali neki se događaju na raznim mestima. Tako da vidite, mi moramo sve to imati e, u vidu. E, ljudi koji misle, kažem ovde jedan tekst, vide na svim stranama dokaze da se naš svet vrtoglavom brzinom kreće prema uništenju. Onda kaže u samoj crkvi sve više isticanja raznih ljudskih filozofiranja. Neki kaže nema trojstva, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, puno toga. To ne treba gubiti vreme s tim. Vidim neki čitave vreme pišu, tamo stiže mi neki e-mail kako rasprave. Brzo to obrišem, šta će mi to, ja taj problem nemam. I mi u, u Hrvatskoj, ko se bavi takvim stvarima, lepo pa mu se objasnilo da ovako, slušaj brate, ti u tvojoj glavi možda imaš šta hoćeš, to u crkvi ne smeš govoriti, u razredu ne smeš govoriti, a šta ćeš ti raditi? Ako budeš govorio, nema više sastanka, odmah isključenje iz crkve. Ne trebaš nam ovde, idi tamo gde to ima te filozofije i tamo to radi. Dakle, vidite, crkva mora da se eto, e, e, pripremi za Hrista Crkve, institucije, do, porodice dele se i raspadaju jer ih uzdizanje e, Isusa nagoni na odluku. Dakle, vidite, skoro da nema razlike u crkvama, razvodi i izvan. Ja sam sinoć pokazivao na predavanju ka, Jerusalim, pa onda kod zapadnog zida, to su ostaci hrama, to je Jevrima jedno od njegovih svetih mesta i tamo kad devojka dođe da bude punoletna, tu se to obavlja, kad mladić postaje punoletan, tu se obavlja, onda recimo e, kad su svadbe, e, tu se događaju i na prsten se upisuje iz pesme nad pesmama stih gde kaže devojka izjavlja ja sam uh, mog ljubljenog i on je moj. I onda onaj tekst iz psalma kaže, ako se osuš, ako te izneverim Jerusalime, a znamo u biblijski da je Jerusalim Božja nevesta, ako te izneverim Jerusalime, neka se osuši moja desna ruka. I među njima nema razvoda. Dakle, vidite koliko se to, eto, pojedini ljudi koji se odaju Bogu, čvrsto i verno žive. Inače, ljudi čezno traže Hrista. Mene jedan put pozvao jedan sveštenik iz katoličke crkve, slušao je da ja držim predavanja, Eh, rekao je da bi volio da ja dođem tamo, onda sam ja otišao brdo Zagreb, s njim se video i porazgovarali i on kaže, ja hoću, vi morate doći da ovde nama održite predavanje kako arheologija potvrđuje Bibliju, kaže on, jer sta toliko ljubavi i tako lepo ne može niko drugi. To mi je malo ovako godilo ljudski gledano, ne znam otkud on to zna, ali svejedno išao sam, imao tamo predavanja, i pitanja su bila i tako dalje. 300 ljudi tamo u, u, u zadnjem ćošku jedna gospođa diže ruku, kraj mene stoji taj sveštenik ovako i pita ta gospođa, kaže pitanje za profesora Obradovića. Zašto adventisti ili kako ih mi zovemo subotari svetkuju u subotu, a mi katolici ne idemo? Šta kažete, dobro pitanje, ali u sred katoličke crkve, trenutak da svih onih sto činjenica u suboti kao iz rukava izrecitiralo. Ja u sebi kažem, gospode, pomozi mi. I kažem ja njoj, gospodjo, hvala vam za ovo značajno, dobro i vredno pitanje. Kažem, sada smo imali teme kako arheologija potvrđuje Bibliju, a verujem da će gospodin Župnik zakazati jedan trenutak kad ćemo o tome govoriti. A čujte što on njoj rekao. On Kaže, draga gospodo, čitajte vi Bibliju i sve ćete tamo naći. A šta kažete, šta će ona naći u Bibliji? Nedelju? Zašto subotari svetkuju subota? Oni ne, naći će da je Boži dan subota. I zamislite, a oni u katoličkoj crkvi svoje je zove dušebrižnik. On je njihov dušebrižnik. I kako je Bog učinio da njihov dušebrižnik kaže njima, čitajte vi samo Bibliju. Kaže sveštenik, po, pro, problem je taj što ljudi ne čitaju Bibliju, pa zato ima puno crkava. I stvarno to je jedan veliki problem. Ja vidim skoro da nema razlike među ljudima, pa nažalost i među Božjom decom se uvuklo to da malo čitaju Bibliju duhovne hrane nemam onda. Ja sam proučavao jedan puta, ona jutarnji stik sam čitao, uzeo sam najduži, rekao sam čerci, gledaj sada na sat koliko to traje. I najduži stih ja sam polako čitao, došlo 17 sekundi. A onda sam čitao iz knjige koju imam ono stih pa objašnjenje, to traje minut i 20 sekundi. I onda mislimo ovako, aha, A ja obično za doručak imam cornflakes, voća, meda i taj doručak moj skoro pola sata traje. I sad kad uporedite e, fizički doručak, doručak za fizičkog Obradovića, pola sata, a za duhovnog Obradovića 17 sekundi ili minutu i, i 20 sekundi. Dakle, vidite koliko mi moramo paziti na sebe i spremati se za Isusov dolazak. I taj sveštenik je, posle kad sam ja godinu dana kasnije držao negde drugde u Zagrebu predavanje, pa su nosili pozovni, pozivnice po kućama, došli i do njega i kad on, kaže, bio je star, treba ići na operaciju očiju, kaže, recite mi, jel to profesor Bradović drži predavanje, kaže da, e, recite svima da sam preporučio da idu da ga slušaju on je mene nazvao, kad me predstavljao, kaže, tu je profesor Obradović, brat, brat profesor Obradović, on je, kaže, profesor u adventističkoj školi, a iz, napisao je knjigu, a iz te knjige se školuju naši sveštenici. I onda je on poručio da ja dođem kod njega u bolnicu i da se molim za njega. Vidite šta mi danas doživljavamo. Da jedan katolički sveštenik traži da jedan subostarski sveštenik se moli, moli za njega. Otišao sam kod njega, kupili malo voća, sokova, seo sam kod njega na krevet, uhvatio ga za ruku, razgovarali, razgovarali i onda sam se molio Bogu za njega. I on kaže, ako Bog da da ozdravim i još budem radio, onda ćete doći u moju crku da propovedate biblijsku, adventističku biblijsku doktrinu i nauku. Nažalost, nije više radio, otišao u penziju, ali vidite, braćo, gde sve ima ljudi koji čeznu za Hristom. Čeznu, žele. Ne, o, iako on radi tamo, iako je tamo plaćen, on nema nekog mira u sebi. To nije istina koju on iznosi. O, u Bibliji drugčije piše. Jedan kaže, pa čujte, to mi je zanat, moram tako jer pare drugčije ne mogu doći, do njih doći i tome slično. Dakle, evo vidite kako se, e, što se sve danas događa. I onda na kraju pitanja se javlja, što ako Isus treba doći ove godine ili ovog dana, hoću li ja biti, hoće li to biti za mene dobra ili loša vest? Mislim li da sam dovoljno spreman da ga dočekam ili pomisao na neki skori dolazak, vidljiv Hristov dolazak čini me nesigurnim, da me zaplaši i tako dalje. To su pitanja koja nas muče. A Isus je obećao, vratit ću se. U jednom prevodu kaže, znate da kaže, opet ću doći, a u jednom kaže, vratit ću se. Znate kako, odem i evo vratit ću se. To još je malo nekako jače, jer Isus će se vratiti, on nas nije zaboravio, nije ostavio. Imam ovdje jedan tekst eh, koji se eh, koji piše događaj koji se dogodio 23. oktobra 1844. godine. Evo, za koji dan biće jedna godišnjica toga. I vidite ovako, u tom tekstu piše u toku jutarnjih sati 23. oktobra 1844. godine William se prevrta u krevetu i nije mogao spavati. Pokraj njega je njegova žena uh, Sali tiho jecala. Suze su tekle z Williamove obraze dok je grlio svoju ženu. I onda drhtavim glasom Vilijam pita, zašto Isus nije došao? Božja riječ je istinita, znam da jeste, Bog neće izneveriti, otkud onda ovo veliko razočaranje? I onda je njegova supruga potvrdila glavom, bol joj se zadržavala u grlu, a od djeca joj se treslo telo. Tog jutra je radosno pripremila doručak, sigurna da će Isus doći pre mraka. Prilikom doručka Vilijan je skupio decu oko stola i rekao, ovo je naš posljednji doručak na ovoj zemlji. Sutra ćemo jesti sa Isusom na nebu. Kako su to lijepe riječi, pomislio sam, nikad mi nije došla, nažalost, ta misao i muči me to, kad su naša deca bila mala, da sam mogu reći, e, A stva mi znamo, kažemo, Isus će doći možda večeras još. Ne znamo kad će on doći. Da sam deci rekao, e fino, evo sada doručkujemo, možda ćemo sutra biti sa Isusom na nebu. A vidite, oni su tako verovali. Bili su previše uzbuđeni, kaže tekst, da bi puno jeli. Zamišljali su kako će to biti kada ugledaju Hrista, kako dolazi na nebeskim oblacima sa svim svojim anđelima – zamišljali su sebe kako šetaju zlatnim ulicama i jedu plodove s drveta života. Da li smo ikada, braći i sestre, tako nešto razmišljali? O tome verujemo, to čitamo, o tome govorimo. Nažalost, uhvate nas brige ovog sveta, pa nekada, eto, i ne stignemo ni pročitati jutarnji stih ili razmišljati ili razgovarati sa Bogom. Sali je nakon ručka požurivala decu da se što pre spreme. Otišli su u malu belu crkvu, čekali predivan trenutak. Jutro je bilo hladno, a topla vatra je pucketala u peći. Stajali su oko peći, grijali su ruke, pevajući pesme i citirajući biblijska obećanja, kao što je ono iz Jovana 4.13, vratit ću se, opet ću doći. I oni su rekli, danas je to taj dan. Ali dan je polako odmicao, deca su otišla da se igraju, ljudi su dodali drva u vatru, sunce je zašlo i neko je zapalio petrolejsku lampu, manja deca su zaspala na crkvenim klupama, u ponoć su svi ugasili svetiljke, otišli kući u hladne krevete, gde su plakali i plakali i pitali se zašto Isus nije došao. Vilijam je bio razočaran što Isus nije došao, ali nije bio razočaran u Isusa. Nekada čujem neko kaže, nema nekoga u crkvi, gde kaže razočarao se. To ja ne mogu shvatiti. To nije biblijski, to nije bratski, to nije adventistički. Kako da se ja razočaram u vas? Ja, ja vas nisam poznavao kad sam došao. Ja nisam rođeni adventista. I sad ja ne smijem dozvoliti Ni vi ne smete dozvolite da ja vas možda razočaram ako čujete da sam takav i takav. To znači, nisam dobro shvatio Isusa, nisam dobro shvatio religiju, ali mi idemo za Isusom, u njega gledamo, ne u ljude oko nas. Tako da vidite, kaže William, eh, nije se, nije se razočarao zato što Isus nije došao. Eh, jer, kaže, na porodičnom bogosluženju sledećeg jutra rekao je, ne znamo zašto Isus jučer nije došao, ali Gospod će poslati svoje svetlo da razumemo. Imamo Boga i On nas čuje. I što kažu jevrima poslanici, treća glava, peti stih. Danas, ako glas mu čujete, ne otvrdnjujte srca svoja. Dakle, vidite, braći i sestre, mi moramo svakoga dana donositi, obnavljati te naše odluke, jer ako smo mi ranije obećali, druge stvari nas zatrpavaju i, i čine da se da zaboravimo. Još bi na kraju pročitao nešto što sam ja našao u jednoj knjizi e, pod naslovom U krugu radosti. Vrlo interesantan primer i vrlo poučan. Jednog dana, ne tako davno, na vrata nekog manastira pokucao je seljak iz obližnjeg mesta. Kad je brat vratar otvorio teška hrastava vrata, seljak mu, se sa, smeš, seljak mu sa smeškom pruži prekrasan grozd i kaže ovako, brate vrataru, ovaj grozd što sam ga ubrao u mom vinogradu doneo sam tebi Meni, pita vratar, da, tebi sam ga donio. Naravno tebi, jer sam ga doneo zato što si me uvek ljubazno i prijateljski primao kad sam dolazio zatražiti neku pomoć. Htio sam te malo razveseliti ovim grozdom. I tako je vratar gledao taj grozd, ali nije počeo jesti. Gledao, stavio ga na vidljivo mesto I onda kaže, aha, zašto ja ne bih ovim grozdom obradovao našeg upravitelja? Uzeo grozd, odneo ga starešini manastira, ovaj se grozdu iskreno obradovao, ali uskoro se seti starijeg bolesnog brata i odluči, odneću ga njemu, neka se malo oslabi. Tako je grozd ponovo krenuo dalje. Nije, međutim, dugo ostao ni u sobi bolesnog brata. Ova je odlučio da grozdom obraduje brata kuvara koji se po celi dan znoji oko peći. Brat kuvar je grozd poslao bratu jednom drugom u manastiru, a onda ga je ovaj odneo najmlađem bratu u manastiru, od kojeg je grozd opet išao dalje. I kružeći od brata do brata, grozd je ponovo dospeo kod brata vratara. I tako je bio zatvoren krug, krug radosti. I sad vidite ovo kaže na kraju finim slovima, pisac kaže nemoj čekati da neko drugi započne krug radosti. Na tebi je danas red da otvoriš krug radosti. Ponekad je dovoljna mala iskra da zapali veliku vatru. S iskrom dobrote moglo bi se početi menjati svet. Ljubav je jedino blago koje se umnožava kad ga delimo, to je jedini dar koji se, što se, e, e, koji se više uvećava, e, što se više troši. To je jedin, ujedno jedino poduzetništvo, jedini biznis u kojem se zarađuje trošenjem, više se zarađuje trošenjem. Poklanjaj to blago, razdeli ga, razbacuj na sve strane, do dna isprazni džepove i kotarice svoje, isprazni čašu i sutra ćeš ga naći još više nego što si ga imao juče. Evo, braći i sestre, čekamo naše gospoda da dođe, posao koji trebamo raditi, praviti taj krug radosti za druge ljude koji se nalaze kod nas i kada Isus uskoro dođe, bit će velika radost za sve nas. Bićemo radosni što ćemo biti sa Isusom u tom velikom mnoštu njegovog naroda. I neka bude i naša želja svih nas danas, kad se pojavi i odjekne Božja truba i kad sam Isus se pojavi sa mnoštvom anđela, recimo sada i uvijek u tom mnoštvu moram biti ja. Neka Bog ispuni našu želju. Amin.